Podcast. NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci NXS Web Radio podcasta u još jednu našu Tech Up emisiju. Tech Up specijal. Danas ćemo pričati o jednoj pa zanimljivoj i popularnoj temi, a to je mobilna fotografija. Pre toga naravno da pomenemo našeg generalnog sponzora kao i svaki put, servis i prodaja računara potrčko PC. Da ne dužimo puno, krećemo odmah sa našom temom. Pitate se verovatno šta je to mobilna fotografija. Kao što i samo ime kaže, mobilna fotografija je pravac digitalne fotografije, slikane isključivo mobilnim telefonima. Zadnjih par godina, od 2008. pa do danas praktično, sa ekspanzijom mobilne fotografije i kamere na našim mobilnim uređajima postaju sve bolje i sa više opcija. Ako na sve to dodamo i veliku popularnost društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest i slično, preko kojih veliki broj ljudi širom sveta dnevno razmenjuje veliku količinu fotografija, onda je jasno da je ovo trend, odnosno pokret, koji je tek počeo da se razvija. Koje bi bile glavne odlike i prednosti praktično mobilne fotografije? Prva prednost je ono što je čuveni fotograf Chase Jarvis u svojoj knjizi rekao, najbolja kamera je ona koja je stalno sa vama. Uvek i svuda tu je vaš mobilni telefon. Aparat uglavnom nosite samo po potrebi kada planirate nešto da slikate ili idete neku proslavu i tako dalje. Pod 2. Male dimenzije. Skoro svaki mobilni telefon je uvek manji od fotoaparata, a samim tim je mnogo lakši i zgodniji za nošenje. Pod 3. Aplikacije i filteri. Veliki broj raznih aplikacija i za Android i za, na primer, iOS – ako koristite iPhone uređaje koji vam pomažu da pravite sjajne i veoma kreativne fotografije. Po četiri, lakoća korišćenja. Mnogo je lakše koristiti mobilni telefon nego klasičan aparat sa raznim podešavanjima. Iako naravno većina aparata ima takozvani auto mod, nekako je uvek zgodnije izvaditi telefon, otvoriti aplikaciju, uslikati sliku i za par sekundi ste praktično gotovi. Pod pet, mogućnost instant deljenja. Zahvaljujući naravno društvenim mrežama, vrlo je lako i brzo, po znacima navoda, okačiti slike i podeliti ih sa drugima. Sada ćemo vam dati nekoliko korisnih saveta za bolje mobilne fotografije, naravno. Verovatno ste se više puta pitali kako da poboljšate vaše fotografije koje slikate mobilnim telefonom i da li postoji još nešto pored raznih aplikacija i filtera što vam naravno može pomoći u tome. Poznati svetski mobilni fotograf Richard Koci Hernandez, ukoliko ste čuli za njega, je ponudio nekoliko veoma praktičnih saveta. Jedna od glavnih citata njegovih, ljudi ne razumeju neverovatnu mogućnost koju mobilna fotografija pruža fotografima. On je ponudio nekoliko saveta. Prvi savet, sve je u svetlu. Fotografisanje na pravom svetlu, na primjer rano ujutru ili kasno popodne, može i najdosadniju situaciju da učini spektakularno. Naravno, jako je važno, s obzirom da je mala kamera u mobilnom telefonu, i vrlo je osjetljiva na svetlo. Znači što više svetla, što kvalitetnije svetlo, aj tako da kažem, fotografija će naravno biti mnogo bolja i uspešnija. Mobilni e, uređaji za sada, odnosno kamere na mobilnim uređajima još uvek imaju poteškoća kad je u pitanju e, slikanje u loša osvetljenim prostorijama ili napolju i tako dalje. Ove nove generacije kao što je iPhone 6, na primer 6 Plus, e, Samsung Galaxy 5, i tako dalje, imaju sada bolje senzore i prave kvalitetnije slike, ali u svakom slučaju trebalo bi ako i kako moguće izbegavati e, slikanje po, bez nekog osvetljenja u, u noćnim ili loše osvetljenim uslovima. Pod 2. Nikada nemojte koristiti zoom na vašem telefonu. Jako važno. To je prvi korak ka neuspeloj fotografiji. Ako želite bliži prizor, zoomirajte nogama Znači priđite objektu ili subjektu koji slikate, veoma je važno jer digitalni zoom na mobilnim telefonima kvari sliku, puno je piksela, puno tačkica, slika će u 90%, 95% da ispadne veoma loše i verovatno ćete je obrisati. Znači ako želite da se približite subjektu ili objektu, priđite, fizički se priđite subjektu ili objektu. Po tri korigujte, montirajte, cenzurišite. Probajte baš da ne delite sve sa svima. Postavite samo najbolje slike, pa će vam naravno svi biti zahvalni, a i vaša publika ukoliko imate na primjer na Instagramu profil ili na Flickru ili tako dalje, će da raste. Ne moramo da gledamo svih vaših 10.000 fotografija koje slikate svaki dan. Teško je da napravite lični izbor, ali probajte da objavite samo one koje su pod znacima navoda najmanje ružne slike, odnosno onima kojima ste vi najviše zadovoljni. Po četiri, tehnička potkovanost je precenjena. Vežbajte svoju moć posmatranja, naučite da gledajte u dubinu i primetit ćete mnogo toga zanimljivog. Znači, posmatrajte nešto što želite da slikate, neki prizor i zamislite kako bi to izgledalo u trenutku kada slikate. Veoma dobar savet, lično praktikujem i mogu reći da je veoma veoma razvija se vremenom, treba će malo vremena, ali jednostavno gdje god dođete negde, pogotovo neko novo mesto gdje niste bili do sada mm, i vidite na primjer neku lepu zgradu ili jato ptica ili odrazu u nekoj vodi, posle kiše i tako dalje i već ćete da razmišljate kako bi to izgledalo na fotografiji, znači da razvijate taj umetnički, kreativni deo, a ne samo da uzmete telefon i da slikate okolo 10.000 fotografija, to je poenta. Sljedeći savjet. Filteri ne mogu da zamene dobro oko. I dalje vam trebaju osnove. Odaberite pravi trenutak, osvetljenje, i predmet slike. Ako želite da kasnije dodate neki filter, kao što je na primjer crno-beli ili neki nostalgični ili kreativni filter, to je u redu, ali upamtite da je svinja sa karminom i dalje svinja. Ako nešto radite za medije, nemojte koristiti filtere. Veoma dobar savjet. što znači da ni filteri neće da poenta u stvari šta je te on time da kaže, da ni filteri neće da pomognu ako je slika zaista loša ili loša kompozicija i tako dalje. Znači nemojte preterivati s tim. Sljedeći savjet. Ako želite, pod znacima navoda, skrivene fotografije, na primjer za ovu, kako se to zove, ulična fotografija, koja je veoma popularna u svetu, slikajte s boka. Držite telefon na nivou struka i škljocajte. Vaši prijatelji i porodice neće primetiti, a slike će ispasti veoma spontane. Onog trenutka kad vas pod znacima navoda provale, sve će postati izveštačeno. Možda na ovaj način nećete u početku napraviti sjajne slike, ali kad vam jednom uspe, poželećete da je držite na zidu. To važi i za uličnu fotografiju a i naravno bit ćete manje upadljivi nego da idete okolo i držite telefon ispred sebe, gdje će onda svi se sklanjati i neće im biti prijatno kad znaju da će ih neko slikati. Sljedeći savjet. Postavite sebi zadatke i rokove. Napravite, na primjer, 20 fotografija jedne stvari iz različitih uglova. Počet ćete da vidite svet na sasvim drugačiji način. Čak iako je vaš predmet obična posuda sa voćem, na primjer na kuhinskom stolu, Posmatrajte kako svetlost pada na plodove iz različitih uglova, a što je najvažnije, to pospešuje kreativnost. Veoma interesantan savet, svakako. Sljedeći savet, morate da znate šta hoćete da vidite pre nego što to vidite kroz objektiv. Napravite naravno spisak stvari koje želite da fotografišete. Još danas. Što znači da ako ima nešto što volite, na primjer neko voli da slika kola, neko voli da slika cveće, neko voli da slika zgrade, neko voli da slika životinje, kućne ljubimce, ptice, nebitno. Znači, napravite neki spisak od određenog broja stvari koje biste voleli da slikate i onda probajte na internetu, najvjerovatnije, da pronađete negde gde biste mogli da odete da biste uslikali tako nešto. Veoma je korisno i kreativno. Predzadnji savjet. Podučavajte, odnosno proučavajte druge fotografe. On mnogo vremena provodi gledajući druge, odnosno tuđe fotografije. To je naravno način da napredujete i nađete inspiraciju što znači da pronađete na internetu neke ljude koji se bave nečim sličnim, na primjer koji slikaju cveće ili prirodu ili arhitekturu i tako dalje, ako vas tako nešto zanima i da gledate na koji način oni rade, šta prave ili ne znam, crno-bela fotografija dosta je popularna i da onda vidite, možete dobiti inspiraciju, možda vam sinuti neka ideja. I posljednji savet koji smo pripremili sa spiska saveta gospodina Hernandeza, uvek budite u pripravnosti. Vodite računa da vam kada vaš um i srce kažu slikaj, telefon bude pri ruci. To je jedna od dobrih stvari mobilne fotografije, jer je vaš fotoaparat uvek uz vas. To bi ukratko u ovoj našoj emisiji – bilo sve što smo pripremili kao uvodni deo teka specijala posvećenom mobilnoj fotografiji. Verovatno će biti još par emisija na ovu istu temu. Nadam se da su vam ovi savjeti bili korisni, da ste možda naučili nešto novo i naravno vežbajte, vežbajte, vežbajte. Moje ime je Nenad, hvala što ste bili sa nama naravno, posjetite naš sajt nxswebradio.com.com i budite sa nama i u sljedećoj epizodi. Do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav i čao! Tech Up Podcast NXS Podcast